بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وخاتم النبي وآله وصحبه أجمعين أما بعد هشتمين درس ششمين باب از ابواب كتاب الشمائل امام ترمزی رحمه الله واسكن فسيح جناته باب ما جاء في خضاب رسول الله صلى الله عليه وسلم اون چیزی که در مورد حالا رنگ کردن موهای سفید رسول الله صلی الله علیه و وارد شده آیا رنگ کرده یا نه یا همون بحث روغنه چنانچه که یاد شد در حدیث قبل 45 مین حدیث امام ترمذی رحمه الله میگوید حدثنا احمد بن منيع قال حدثنا هشيم قال حدثنا عبد الملك بن عمير عن إياد بن لقيط قال أخبرني ابو رمثه قال أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم مع ابن لي فقال ابنك هذا فقلت نعم أشهد به قال لا يجني عليك ولا تجني عليه قال ورأيت الشيب أحمر قال أبو عيسى هذا أحسن شيء روي في هذا الباب وأفسر لأن الرواية الصحيحة أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يبلغ الشيبة وأبو رمثة اسمه رفاعة بن يثربي التيمي فحتى حتى أنك إنجاد الروايات الديجارة ممده وقتی که رسول الله صلی الله علیه و میفرمایند لا یجنی علیک ولا تجنی علیه این آیه را تلاوت میکنه رسول الله علیه و سلام ولا تزر وازره وزر اخرى خب این حدیث حدیث ابو رمته محل اختلافه بر اینکه آیا میشه ازش برداشت کرد که رسول الله صلی الله علیه و موهاش رنگ کرده بودن یا نه یعنی که مراد و مقصود اینه که رنگ موش عوض شده حسن با روغنی که در حدیث دیگه یاد شده که رسول الله علیه و سلم زمانی که روغن میزد اون موی سفیدش دیگه مشخص نمیشد این قرمزی به خاطر اون اثر روغنه نه اثر رنگ یا هنایی که زده رسول الله علیه و السلام ترمزی رحمه الله مایل بر همینه که موی سفید رسول الله علیه و اگر رنگش عوض شده در اثر رنگ حنا نبوده بلکه رنگ چیه رنگ روغنه به خاطر همین میگه هذا احسن شيء بهترین على روایتی که خصنا از ابو رمث روایت شده چون رسول الله صلی الله علیه وسلم موهاش به اونقدر نرسیده که که خاطر رنگ میکنه الا اینکه مثلا تو پرانتز رسول الله علیه و سلم موهای سرش رو رنگ کرده نه به خاطر رنگش مثلا با حنا بلکه به خاطر سردردی که داشته حنا زده به خاطر سردردش به خاطر همین رنگ موش قرمز شده یا رنگش عوض شده شاید این یک احتمالیه شاید این احتمالیه هست که میتونه داشته باشه میتونه یعنی که دلیل روش نداریم حالا انشاءالله در زبان هم بهش اشاره خواهیم کرد حکم استفاده حنا برای مرد دو دست پا اینا چیه درسته درست نیست اینا هم انشاءالله خواهیم داشت ان بهش اشاره خواهیم کرد خب اینجا همون روایتی که قبلا داشتیم از ابو با لفظ دیگری اینجا یاد میکنه یه فایده دیگری هم اینجا هست در این حدیث که انشالله خواهیم گفت خب چندین درس هست این روایت یک از درس ها که انسان بچه‌هاش محروم نکنه از حلقات علم از مجالست با بزرگان بچهش با خودش تو جلسه علم ورده نزد رسول الله علیه سلم یه قسمتی از بحث اهمیت به فرزندان و تشویقشون به این مسئله یک از درس چون میگه با بچه اومدم نزد رسول الله صلی الله علیه و سلم بعد رسول الله علیه و سلم بهش میگه ابنو که هذا بچته بعد میگه بله اشهد به یعنی مقرر میگه من پدرشم این بچه منه از باب تاکید <laughs> گواهم بر اینکه بچه منه یعنی رسول الله علیه و سلم میفرمایند لا یجنی علیک ولا تجنی علیه لا یجنی علیک ولا تجنی علیه یعنی چی بحث جنایت نه جنایت تو او متحمل میشه و نه تو هم جنایت او رو متحمل میشی لا یجنی علیک جنایتی کرد به خودش برمیگرده کسی کشت قاتل خودش باید کشته بشه کسی حق نداره مثل اون عادتی که تو جاهلیت بود و همچنان هم تو بعضی از قبایل هست اگر یکی از قبیله کشته شد میرن از قبیله فلانی ده نفر دیگر هم میکشن ده نفر مظلوم این عادت جاهلیته گمراهیه رسول الله علیه سلم این عادت جاهلیت رو داره منعش میکنه لا یجنی علیک جنایتش به خودش برمیگرده به خاطر همین تاکید میکنه انتهای همین حدیث رسول الله علیه سلم این آیه تلاوت میکنه لا تزر وزره وزره اخرى کسی گناه دیگری رو متحمل نمیشه هر کسی گناه خودش گناهی بچت مرتکب شد دچار جنایت شد خودش متحملشه تو متحمل نیستی ولا تجنی علیه و همچنین جنایت تو جنایت تو فرزندت متحمل نمیشه حالا چه بخوام بگیم این بحث خانوادگی بگیریم بین فرزند و پدر و چه بخوام ایل و تباری و قبیله رو بگیریم هر کسی گناه خودش رو متحمل میشه و نباید سبب بشه که انسان بیاد به خاطر سعر و انتقام خاطر انتقام گرفتن یکی از اونها کشته شده توسط یه قومی یه خانواده ای بیاد کل خانواده را خونشون بریزه خب این توصیه رسول الله علیه الصلاه و السلام به به این صحابی وقتی که میاد پیشش با فرزندش و این توصیه هست به همه یه قاعده کلی را داره میگه رسول الله علیه الصلاه و السلام تا اینکه عادات جاهلیتی را از بین ببره خب بعد اینجا میگه میگه تو شیب احمر دیدم موهای سفید رسول الله صلی الله علیه و قرمز شدن از میان مابقی موهایی که سیاه بود این چند تا تار مویی دیدم که قرمز رنگه این همونطور که امام ترمزی رحمه الله برداشت میکنه موافق با اون تغییر موهای رسول الله علیه و السلام با روغنی که رسول الله علیه سلم به سر خودشون میمالیدن و میکشیدن به خاطر همین این رو تفسیری میبینه امام ترمزی رحمه الله بر دیگر روایت ها خصوصا اینکه انس رضی الله عنه داشتیم حدیثش که تأکید میکنه که رسول الله صلی الله علیه و هیچ وقت رنگ به سر خودشون نزده بودن رنگ به موی سرش نزده بودن لم یخضب رسول الله صلی الله علیه و هیچ وقت موشو رنگ نکرده بود خب 46 و ششمین حدیث امام ترمزي رحمه الله واسكن فسيح جنات میگوید حدثنا سفيان بن وكيع قال حدثنا أبي عن شریک عن عثمان بن موهب قال سئل أبو هريرة رضي الله عنه هل خضب رسول الله صلى الله عليه وسلم قال نعم قال أبو عيسى وروى ابو عوانه هذا الحديث عن عثمان بن عبد الله بن موهب فقال عن ام سلمة حديث أولش صحيح ولا ضعيف نه صحيح حدیث صحیحه ولی که این حدیث صحیحه از ابو هريره یا ام سلمه چون دو تا اسناد اینجا یاد میکنه ترمزی این حدیث هم از ابو هريره روایت شده و هم از ام سلمه حالا بیام هر دو تا اسناد رو بررسی بکنیم اسناد اولی که از ابو هريره هست وسط اسناد ما شریک داریم شریک کیه؟ شریک ابن عبدالله القاضی سیل حفظ حفظش بده حافظش بده خب اینجا یک راوی داریم صدوقه و سیل حفظ هست راوی صدوقی سیل حفظه اومده نسبت میده این حدیث را به را این حدیث را کسان دیگر از اون مسلم روایت کردن همین حدیث را داریم که اینجا شریک در از عثمان بن موهب نقل کنه کسان دیگر میان که مجموعی هم هستن میان از ام سلمه نقل میکنن مثل ابو عوانه و سلام ابن نبی مطیع و اسرائیل بن یونس سه نفر از ثقاتی که حافظشون قوی هست این حدیث را روایت میکنن از کی از ام سلمه الان شریک تو این روایت شریک تو این روایت داره مخالفت میکنه با سه تا از ثقات شریک هم سیل حفظه روایت شریک چی میشه شاز متن مشکلی نداره اسناد مشکل داره این اسناد شازه این اسناد مشکل داره با این اسناد ضعیفه کدوم روایت قویه اون روایتی که ابو عوانه و سلام بن ابي مطیع و اسرائیل بن یونس دارن نقل میکنن از کی با روایتشون با سندشون تا ام سلمه پس این روایت از ام سلمه چیه صحیحه صحیحه حالا امام بخاری هم روایت سلام بن ابی مطیع در صحیحش نقل کرده همین روایت ام سلمه که میگه عثمان بن عبدالله بن موهب میگه قال دخلت على ام سلمه فاخرجت الينا شعرا من شعر النبي صلى الله عليه وسلم مخضوبا میگه ام سلمه موهای رسول الله صلی الله علیه و نگه می داشت برای کسی که مریض میشد میداد از باب تبرک میگه که اومد ام سلمه موهای رسول الله صلی الله علیه و اوورد رنگ شده بود رنگ شده بود و همچنین در صحیح بخاری داریم از روایت اسرائیل بن یونس بازم همین حدیث عثمان بن عبدالله بن موهب میگه ارسلنی اهلی الى ام سلمه بقدح من ماء وقبض اسرائیل ثلاثه اصابع من فضه في شعر من شعر النبي عليه الصلاه والسلام تا آخرش کلام میگه که بحث اون موهایی میکنه که نزد مسلمه بوده و رنگش قرمز شده به خاطر حالا اون روغنی که رسول الله علیه و سلام به سرش میزد یا به خاطر حالا بعضی ها گفتن استنباط کردن از اینکه رنگش اگر قرمز شده به خاطر چیه حنایی که زده حالا آیا حنا زده نزده که انشالله بهش اشاره خواهیم کرد حسن از جنبندی که آلبانی میکنه نهایت بحثیمون سوال میشه پس اون مسلمه نه صحیح کی سوال میشه ام سلمه رضی الله عنها هل خضب رسول الله صلی الله علیه و سلم آیا رسول الله صلی الله علیه و سلم رنگ کرده بعد میگه چی میگه بله حالا اینجا گفتیم بعد جنبندیش خواهیم کرد ان چهل و هفتمین حدیث چهل و هفتمین حدیث امام ترمزی رحمه الله میگوید حدثنا ابراهیم بن هارون قال انبأنا النضر بن زرارة عن ابي جناب عن اياد بن لقيط عن الجهدمة صحيح جهدمه امرأة بشير بن الخصاصية قالت انا رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يخرج من بيته ينفض رأسه وقد اغتسل وبرأسه ردع من حناء او قال ردغ شك في هذا الشيخ این حدیث چند تا مشکل داره حدیث ضعیفه اولش نظر ابن زراره هست مسئوله مجهوله و دومیش هم ابی جنابه ضعیفه این حدیث معلوله ابو جناب هم که اسمش یحیی بن هست ضعفش یه طرف تدلیسش هم یه طرف که اینجا معنعنه کرده عن یاد بن لقیت خب الان فقط یک اشاره کوتاه میکنیم به متن حدیث جهنم میگه که رسول الله صلی الله علیه دیدم که از خونه خارج شدن ینفض رأسه که اومدن رسول الله علیه و سلم و میگه که غسل زده بودن دیدم که آب از سرش که یعنی آثار غسله و به رأسی رادعون من حنا و آثار اون حنا را روی سر رسول الله صلی الله علیه و دیدم حالا اومده رادعون او ردع رادع ردع تفاوتش با ردغ در اینه که ردع با زعفرانه و ردغ با حنا هست حالا اینجا میگه که من دیدم اون آثار حنا یا آثار اون زعفران رو میگه دیدم بر سر رسول الله علیه و السلام حالا هرچند اینجا مقیده به حنا و به رأسی ردع من حنا دیدم از آثار حنا بر روی سر رسول الله علیه السلام ولی خب گفتیم حدیثش ضعیف متابعی شاهدی هم نداره که بگیم تقویت میشه یا حسنه یا صحیح میشه نه حدیثش ضعیفه فقط یک احتمالی هست اگر صحت هم داشته باشه شاید اونجا رسول الله علیه السلام از باب تداوی درمان از حنا استفاده کرده باشه چون حرارت بدن رو میکشه چنانچه ابن قیم بهش توصیه میکنه برای بعضی از بیماری ها به درد میخوره از باب تداوی حالا چه برای پا درد چه برای سر درد چون میگن که خاصیتی که داره حرارت بدن را جذب میکنه خب پس این حدیث ضعیفه 48 این حدیث إمام الترمذي رحمه الله ميقول حدثنا عبد الله بن عبد الرحمن قال حدثنا عمرو بن عاصم قال حدثنا حماد بن سلمة قال حدثنا حميد عن أنس رضي الله عنه قال رأيت شعر رسول الله صلى الله عليه وسلم مخضوبا الحديث صحيح هرشان كدر اسنادش عمرو بن عاصم هست که مقبوله ولی که این حدیث البانی تصحیح میکنه و حالا میاد دنباله اسناد رو داریم كمقيات امام ترمذی رحم الله قال حماد واخبرنا عبد الله بن محمد بن عقيل قال رأيت شعر رسول الله صلى الله عليه وسلم عند انس بن مالك مخضوبه عبد الله بن محمد بن عقيل میگن دیدم موهای رسول الله صلی الله علیه و نزد انس بن مالک رنگ شده بودن اونجا مسلمه داشتیم موی رسول الله صلی الله علیه و نگه داشته بود رنگ شده اینجا انس هم داریم خب انس هم خودش جز کسانی که میگه چی رسول الله صلی الله علیه و رنگ نکرده بودن پس اینجا چیه که عبدالله بن محمد بن عقیل میگه که دیدم موهای رسول الله صلی الله رنگ شده بودن از انس بن مالک چطور باید این حدیث رو جمع بندی بکنیم دو تا حالت داره احتمال داره این رنگ در ازای روغنه و احتمال داره که رسول الله علیه و سلم چی حنا را استفاده کرده بودن اون موقعی که الان قرمز شده به خاطر چی به خاطر درمان این احتمال دو تا احتمالی که میتونیم بگیم خصوصا در جمع بین احادیثی که اون صحابه که نفیش میکنن از اینکه رسول الله علیه و سلم ماشو رنگ کردن ابو داوود از ابو را نقل میکنه که میگوید ان نبی صلی الله علیه اوتیه به مخنث حالا این حدیث رو من میگم اینجا از باب تاکید رو قضیه خصوصا حنا جز رسم و رسومات غلط خودمون اون چیزی که رسم خصوصا دماد را باش و با حنا رنگ میکنن خصوصا شب دامادیش اینکه سر رنگ بشه با موی حنا مشکلی نیست چرا بکر صدیق عمر خطاب رنگ میکردن و صحابه میگه که اینا رنگ کرده بودن و سکوت رسول الله علیه و السلام دلالت بر چی تاییدشه ولی دست رنگ میکنی چی پا رو رنگ میکنی چی درسته نه حرامه الا اینکه برای درمان باشه چرا حرامه چرا حرامه چون حدیث داریم در سنن نبی داود که صحیح هم هست از ابو هریره رضی الله عنه میگه که یک فردی رو آوردن نزد رسول الله علیه و السلام که دستاشو و پاهاشو با حنا رنگ کرده بود بعد رسول الله صلی الله علیه هم ناراحت میشه ما بالا هذا چی این چرا این کار کرده چون زن را میدید مثلا رسول الله علیه و سلم دستاش حنا نزده بود میگفت که دست مرده مگه حنا بزن که دستت مشخص بشه که زنی اینجا وقتی که حنا رو دست پای این شخص میبینه رسول الله علیه و سلم ناراحت میشه میگه ما بالا هذا چیشه خودش مثل زنا کرده یعنی با حنا فقیل یا رسول الله یتشبه بالنساء خودش مثل زنا کرده مخنفه بعد رسول الله صلی الله علیه و میگه ببردش به نقیه فامر به فنفی الى النقیه نقیه جویات جایی اطراف مدینه پرتش بکنن یه جای دور افتاده اطراف مدینه ببریدش اونجا این شخصی وسط مردم نباشه که کسی رو فاسد بکنه شخص فاسدی بوده خودش رو دوست داشته به شکل زنا در بیاره این فعل پسندیده نیست و یه سری چیزها هست این خصلت ها رو در انسان میاره و بین بعضی از اقوام این قضیه رایجه مثلا ما هم کلاسی هایی داشتیم خصوصا تو فیلیپین هم اتاقی داشتم ازش سوال پرسیدم گفتم که چرا این دو جنسه ها پیش شما زیاد از این مخنثینه که زمان رسول الله علیه و بودن که دست و پاشون رو دوست داشتن مثل زنا رنگ بکنن با حنا گفتم چیه این قضیه بین شما زیاد از مردانی که دوست دارن مثل زنا باشن گفت که هورمون زنانگیشون زیاده حالا این البته خاص که بگه یک مریضی هست که قومش بهش مبتلا هستن ولی که من این قضیه رو تو پرانتز میخوام بگم من قبول دارم یک مریضیه من قبول دارم یک هورمونی هست تو خون از اون هورمون چون زنانه داریم مردانه داریم خب یک هورمون خاصی از هورمون زنانه تو شخص بیشتر از حدش تجاوز میکنه از اون هورمون چون تو هر جسم از ما هورمون زنانه هست مردانه هست اگر زنانه بر ما غالب بکنه ما طبیعت زنا به خودمون میگیریم خب چه موقع میشه که این هورمون زیاد بشه یک نشست و برخواست بازن عوامل رو دارم میگم دو تا عامل میگم که اصلیه دو تا عامل میگم اصلیه یک نشست و برخواست سرشت طبیعتت میشه زنانه زود رنج میشی دل نازک میشی و الی آخر از صفات زنانه به خودت میگیری زمانی که نشست و برخاست با زن نامحرم حتی غیر نامحرم باشه بخاطر همین رسول علیه و السلام میفرمایند به صحابش لا يدخل احدكم على النساء او بکر عمره نه که تنها از بر دین ایمانشون ترس داره نه حتی بر خصلت و طبیعتشون سرشتشون با زنان ننشینید وارد نشه جایی که زن شما ننشینید لا یدخل احدکم عن النساء یکی نشست و برخواست دو موسیقی و آواز و ترانه خونه رسول الله علیه و السلام مثلا تو سفر حتی تغنی و آواز خونی رو هم سخت میگرفتن که حیوان هم باش زیاد تکون میخوردن یعنی تو حیوان تاثیر داره دیگه چه برسه تو انسان بعد بهشون توصیه میکرد رفقا بالقواریر رحمی بکنید به حال این زنا چطور زن را تکون میده اون شرم و حیا را ازش میگیره خودش رو تکون میده وسط مردا و غیر و مردم همینطور میشه تنش اصلا ریخته میشه اون استقامت اون سفتی محکمیش از بین میره نر میشه شل میشه ول میشه اون مرد با شنیدن اون موسیقی اون آواز و ترانه بخاطر همین یکی از بحثایی که ژاپنی‌ها خصوصا روش انجام دادن خصوصا اونایی که موسیقی گوش میدن یه چیزی که توشون دیدن اینه که هورمون مردانیشون ضعیفه حس مردانگی دیگه ندارن حس حالا خصوصا اون قوت شهوت مردانگی دیگه از از دست دادن یعنی دیگه اون حس دیگه ندارن به خاطر همین تو خیلی از کشورها نسبت آمار طلاق بالاست یکی از علتها را که نگاه کردن علت طلاق اینکه جوان قدرت جنس نداره قدرت نزدیکی هم بسری و همسرش نداره خب باید بیایم به عواملش بپردازیم که این ضعف از کجا آمده چرا نمیتونه این جوان نه خودش رو ارضا بکنه نه همسرش رو ارضا بکنه علتش ریشش از کجاست ریشش از اون موسیقی موسیقی اون حسه رو از بین میبره اون مردانگی اون قوت اون صلابت اون سختی محکمی رو از بین میبره تو را تبدیل به یک زن شلوول میکنه یک شیشه میکنه رفقا بالقواری تو هم شیشه میشه، تو زود شکسته میشی خرد میشی شلوول میشی اینا میگم از باب تاکید دارم میگم یعنی این مسائل مثلا شما الان دارید این شخص مخنثه مثلا خودش رو مثل زن کرده از بس که با زنان نشسته و دیگه تبدیل شده به شخص تو جنسی ظاهرا یعنی الله اعلم یعنی خب این لفظ مخنث برای اینا به کار برده میشه بعد رسول الله صلی الله علیه و سلم دستور تبعید میده که دیگه پیش مردان نباشه خاطر همین امام مالک میگه میگه کسی که اهل آواز موسیقی باشه مخنثه کسی که موسیقی گوش بده زجر شدیدی یا کسی آهنگ گوش میده میگه که مخنثه مرد نیست مردانگی توش نیست چون واقعا مردانگی رو از بین میبره حالا خارج از اون احادیثی که اومده بر حرمت موسیقی اصلا خود طبیعت سرشت انسان آلوده میشه مریض میشه و گفتم یعنی این شما اگر برید تو جامعه و اون اختلافاتی که وسط خانواده ها هست خصوصا مشکلاتی که ها دارن شما این قضیه رو میبینی نه ریشش آخر برمیگرده به این به اون مریضی به چه مریضی مریضی روحی روانی که به جای اینکه قوت بگیره قدرت بگیره به جای اینکه هورمون مردانش بیشتر بشه هورمون زنانش بیشتر شده اونا با نشست و برخواست با زنا یا با هم نه آهنگ و موسیقی بریم به بحث موی رسول الله علیه الصلاه و السلام از موی سرش رفتیم به به خود اصل حنا خلاصه بحثمون توی مصدرک حاکم داریم از روایت عبدالله بن محمد بن عقیل که اینجا گفته شد در بحث مویی که نزد انس بن مالک میبینه رضی الله عنه حالا داستانش اینه در مصدرک حاکم میگوید قدم انس بن مالک المدینه انس بن مالک میاد به کجا مدینه و عمر بن عبد والیها، واليها والی مدینه هم کی بود عمر بن عبد فبعث الیه عمر عمر بن عبد میفرسته یه کسی را أنس بن مالك وقال للرسول سله هل خضب رسول الله عليه الصلاه والسلام میگه برو ازش بپرس از انس بن مالك رضي الله عنه اي رسول الله عليه الصلاه والسلام مواش رنگ کرده انا نه رايت شعرا من شعره قد لوف دیدم که موی از موهای رسول الله علیه الصلاه والسلام رنگش عوض شده يعني رنگ شده فقال انس انس رضي الله عنه میگه ان رسول الله عليه الصلاه والسلام كان قد متع بالسواد موهای رسول الله عليه الصلاه والسلام چی بود سیاه ولو عددت ما أقبل علي من شيبه في رأسه ولحيته ما كنت ازيدهن على إحدى عشرة شيبه اگر من جلو روی رسول الله علیه و سلم می نشستم و می شمردم اون تارهای موی سفید ریش و سرش 11 تا هم نمی رسید 11 تا یا 13 تا در بعضی روایت و انما هذا الذي لون من الطيب اون تغییر رنگی که در مو می دیدید که قرمز شده از چیه از حنا نیست از چیه از عطری که استفاده میکرد عطر روغنی که رسول الله علیه و سلام استفاده میکرد به سرش میزد الذي كان يطيب شعر رسول الله صلی الله علیه و سلام یعنی اون رنگی که میدیدید که روی موهای رسول الله علیه و سلام هست از آثار اون بوی خوش و عطری هست که استفاده میکرد پس رسول الله علیه و سلام موهایش سیاه بود نیاز نداشت که رنگ بزنه و اون تغییر رنگی که در بعضی از موهای رسول الله علیه و سلام دیده میشد در اثر روغن بوده نه در اثر رنگ حنا چنانچه اینجا به صراحت انس ابن مالک تصریح میکنه و میگه با توجه به اون چیزی که الان داشتیم از روایت انس رضی الله عنه انس رضی الله عنه داره نفیش میکنه از اینکه رسول الله علیه الصلاه و السلام موهای خودش رو رنگ کرده باشن بلکه میگه اون تغییر مویی که در موهای رسول الله علیه الصلاه و السلام بوده در اثر اون روغن یا اون عطری بوده که رسول الله علیه الصلاه و السلام استفاده کرده ولی خب ابن کثیر رحمه الله در بدای و نهایه مسئله رو یاد میکنه میگه که خب ما احادیث داریم مثل حدیث ام سلمه که قبلا داشتیم حدیث 46 بود که ام سلمه رضی الله عنها میگوید که رسول الله علیه الصلاه و السلام موش رنگ کردن بعد سوال پرسیده میشه که موهاشو رنگ کرده میگه بله خب اینجا هم آلبانی هم ابن کثیر میگن که اینجا یک شخصی داره اثبات میکنه رنگ کردن و یک فرد دیگر داره نفیش میکنه میگه قول المثبت مقدم عن قول النافی قول کسی که اثبات میکنه یه چیزی مقدم بر کسی که نفیش میکنه انس رضی الله عنه نفیش میکنه ام مسلمه ثابتش میکنه از این جهت هست که علما میگن که رسول الله علیه و السلام اگر موش رنگ کرده شاید به خاطر چی بوده درمان بوده اگر حنا استفاده کرده و اون موش مثلا قرمز شده به خاطر چی بوده به خاطر درمان بوده و همونطور که انس رضی الله عنه میگه نیاز نداشت رسول الله علیه و السلام که موهاش رنگ بکنه چون تعداد تارهای موی سفید رسول الله علیه و سلم خیلی اندک بود بین 11 تا تا 20 تا چنانچه هم انس گفتن هم عبدالله بن عمر و دیگر صحابه رسول الله علیه و السلام هفتمین باب باب ما جاء فی کحل رسول الله علیه و السلام اون چیزی که در مورد سرمه یا اسمد با سه سنخته اسمد سرمه نه اون سرمه ای که سیاه مثل قیره به چشم میکشن نه اون سرمه ای که از سنگ براق اصفهان خصوصا میگن اثمد اصفهان بهش میگن یک سنگ که درخشش داره سیاه رنگه و برقم داره به خودش این سنگ رو میکوبن پودرش میکنن بعد به عنوان سرمه استفاده میکنن حالا هرچند که بعضی جاها این سرمه با آب زمزم قاتیش میکنن و با نمیدونم روغن سیادانه قاطیش میکنن که نمیدونم اثرش بیشتر باشه اینا همه مندر در سرمه به ذات خودش توصیه بهش شده و رسول الله هم علیه و السلام استفاده میکردن و احادیثی که خواهیم کند در هم توصیه هست هم عمل خود رسول الله علیه و السلام یعنی هم گفتن این کار رو انجام بدیم و هم خودش انجام میدادن این چیزی که الان اگر کسی انجام بده با چشم دیگه نگاهش میکنن یعنی متاسفانه تو جامعه خودمون لیکن سنت هست سنت ها هست و توصیه رسول الله علیه آله برش هست غیر از اینکه خودش انجام دادن توصیه هم کردن برش و ابن قیم هم در زاد المعاد خیلی فوایدشو یاد میکنه از فواید همین سرمه از البته از اون سنگی که اصفهانی هست از اون اثمد که راحت هم پودر میشه میگه که بینایی چشم رو بیشتر میکنه غده هایی که سبب میشه که اون اش رو بشه اون غده ها درمان بشن و اون مواد که سمی از بدن از اون غده ها خارج بشه و الی آخر از اون فوایدی که برای خودش سرمه داره چهه و نهمین حدیث امام ترمذی رحمه الله میگوید حدثنا محمد بن حمید الرازي قال حدثنا ابو داود الطیالسی عن عباد بن منصور عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال اكتحلوا بالإثمد فإنه يجل البصر وينبت الشعر وزعم أن النبي صلى الله عليه وسلم كانت له مكحلة يكتحل منها كل ليلة ثلاثة في هذه وثلاثة في هذه إن حديث إن روايات البته رواية عبد الله بن عباس رضي الله عنهما زيف زعف شم شديد توی اسنادش عباد بن منصور هست اینجا میگوید اه، حالا هرچند که متنش خواهد اومد این متن صحیحه این روایت که الان داریم ضعیف جدنه خصوصا الان قسمت آخرش اینجا میگید که رسول الله علیه و سلم فرمودن اکتحلوا بالاثم با اسمت یعنی با همون سنگ سرمه به چشاتون بکشید فانه یجد البصر به چشمتون روشنایی میده جلا میده و یون به تو شعر اون موی موجتون رو تقویت میکنه و اون مویی که سبب میشه گرد و خاک تو چشتون نره سبب میشه که اون مو قوی تر بشه رشد بکنه و بعدم که آخرش هم داریم که توصیه میکنه که سه بار تو چشم راست و سه بارم تو چشم چپ استفاده بکنیم ولی خب گفتیم این حدیثش ضعیفش ضعف شدیده و البته مخالفت هم داره با حدیث صحیح دیگری که وارد شده در این باب پنجهمین حدیث امام تبریز رحمه الله مقياد حدثنا عبد الله بن صباح الهاشمی البصري اخبرنا عبيد الله بن موسى اخبرنا اسرائیل بن يونس عن عباد بن منصور دوار عباد بن منصور داریم ها. وحدثنا علي بن حجر حدثنا یزید بن هارون حدثنا عباد بن منصور بازم اسناد دیگر، هاین اسناد دیگر یعنی همین حدیث با دو تا اسناد مدارک کل این سه حدیث عباد بن منصور عباد بن منصور هم صدوق زیادم تدریس میکنه و آخر عمرش هم عوض شده با اون مشکلات دیگری که داره مثلا در ضمن اسناد داوود بن الحسین هم دارید ضعیف حا وحدثنا علي بن حجر حدثنا يزيد بن هارون حدثنا عباد بن منصور عن اكرم عن ابن عباس رضي الله عنهما قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يكتحل قبل ان ينام بالاثم ثلاثا في كل عين وقال يزيد بن هارون في حديثه إن النبي صلى الله عليه وسلم كانت له مكحلة يكتحل منها عند النوم ثلاثا في كل عين قفت من حديث ادامه حديث قبلية كإسنادش غير غیر از ضعفایی که توش هست حالا مدارش که روی عباد بن منصور صدوق و تدلیس هم میکنه قابل ارتقا هم نیست یعنی خصوصا اینجا همین عباد بن منصور که تدلیس میکنه در روایتی که داریم از علی بن مدینی که نقل میکنه ازش که دو تا راوی را از اسناد اینجا ساقط کرده دو تا راوی را در اسناد ساقط کرده یکی ابن ابی یحیی که متروکه و دومی هم داوود بن حسین دو تا راوی را اینجا جا انداخته تو اسناد خودش که مدلس هست و اقرارم میکنه که دو تا راوی را ساقط کرده یک از اون رواتی که ساقط کرده چیه متروکه بس حدیث چیه ضعفش شدیده ضعف وقتی که شدید باشه قابل تقویت نیست تقویت نمیشه حالا خصوصا که این متن این حدیث مثل متن حدیث قبلی این که رسول الله علیه و سلم قبل از خوابش هر چشمی سه بار چی میکشید سرمه میکشید تو چشاش قبل از خواب سه بار تو هر کدوم چشم راست و چپش سرمه میکشه رسول الله علیه و سلم که گفتیم این حدیث با این اسناد ضعیفه ولیکن اون چیزی که اومده تو این حدیث که فإنه يجل البصر و ينبت الشعر این قسمت حدیث صحیحه در حدیث صحیح دیگر اومده که انشالله بهش اشاره خواهیم کرد فإنه يجل البصر جلا میده به چش یعنی روشنایی میده چشو پاک میکنه دیدو بیشتر میکنه و یون به و موهای چش را روش میده یا اون موی ها را بیشتر میکنه که سبب میشه چش حفظ بشه در مقابل گرد و خاک و گرد و غبار بعضی ها اومدن اجتهاد کردن اینجا مثلا شیخ عبدالرزاق یاد میکنه میگه که اومده در بعض از روایت ها که رسول الله علیه و سلم میفرمان اگر اکتحل احدکم فلیکتحل وتر اگر کسی از شما از سرمه استفاده کرد وتر بکنه این وتر میگه دو حالت داره یه حالت مثل همین حدیثی که اینجا داریم سه بار چشم راست و سه بار چشم چپ و حالت دوم اینکه چی سه بار چشم راستش و دو بار چشم چپش که میشه دمن پنج بار بشه و صحیح آخریه نه اولی و صحیح چیه آخریه دومی سه بار چشم راست و دو بار چشم چپ چرا چون حدیث داریم حدیث صحیح داریم نزد ابن ابي شيبه البانی هم تصحیح میکنه در سلسله صحیحه حدیث شماره 633 حدیث انس رضی الله عنه که میگوید كان یکتحل النبي علیه الصلاه والسلام في عينه اليمنى ثلاث مرات و مرتین رسول الله علیه و سلام سه بار چشم چپشون سرمه میکشیدن و دو بار چشم چپ پس این حدیث صحیحه و اون حدیثی که الان داشتیم که سه بار چشم چپه ضعیفه صحیح چند بار دو بار چشم چپ و سه بار چشم راست پنجه و این حدیث إمام الترمذي رحمه الله ميقيات حدثنا أحمد بن منيع قال حدثنا محمد بن يزيد عن محمد بن إسحاق عن محمد بن المنكدر عن جابر هو ابن عبد الله قال قال رسول الله عليه الصلاة والسلام عليكم بالإثمد عند النوم فإنه يجلو البصر وينبت الشعر حديث صحيح مسلم حديث أبو هريرة وإن جاء حديث جابر بن عبد الله داریم یعنی يعني همین حديث شما كنجا اینجا دارید از جابر از ابو هريره هم داري در صحيح مسلم وهم همین رسول الله علیه و السلام اینجا توصیه میکنن میفرمایند علیکم بالاثمت علیکم بالاثمت یعنی توصیه به چی میکنن به سرمه به اون سرمه از خاک از اون سنگ اصفهان سنگ سیاه عند النوم خصوصا به هنگام خواب فانه یجلو البصر به چش جلا میده روشنایی میده بینایی میده و ینبت الشعر و موهای مجرا زیاد میکنه و خصوصا اینکه خالص از این سنگ و خاک استفاده بشه از, از پودر این سنگ نه اینکه قاطی بشه با چیز دیگر و با سیادونه و نمیدونم آب زمزم و اینا همون چیز استفاده بشه بدون اضافات باید متأکد بشه سنگش بگیری بهتره تو اتاریا هست سنگ سرمه بهش میگن سنگی هست خاک خاکستری پررنگ روش براقی داره برق میزنه انگار که آینه هست روش انگار که خورده های آینه توش هست شیشه توش هست پنجاه و دومین حدیث امام الترمذي رحمه الله میگوید حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا بشر بن المفضل عن عبد الله بن عثمان بن خثيم عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله عليه الصلاة والسلام إن خير أكحالكم الإثمت يجل البصر وينبت الشعر این حدیث صحیحه چنانچه حدیث قبلی هم داشتیم حدیث عبدالله بن عمر گفتیم اصلش هم در صحیح مسلمه از حدیث ابو هریره اینجا رسول الله علیه توصیه میکنن به بهترین نوع سرمه که افمده که گفتیم سنگ اصفهان بهش میگن سنگ سیاه یجل البصر و ينبت الشعر که فایدهش هم روشنایی بینایی چش زیاد میکنه و موها را تقویت میکنه موهای مژه پنجاه و سومین حدیث درش ضعفه در اسنادش کلا خواهیم گفت محل ضعفش إمام الترمذي رحمه الله ميليات حدثنا إبراهيم المستمر البصري قال حدثنا أبو عاصم عن عثمان بن عبد الملك عن سالم عن ابن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عليكم بالإثم فإنه يجل البصر وينبت الشعر متن مثل حديث قبليه ولكن در اسناد إن روايات عثمان بن عبد الملك كزيفة ولكن خب حديث تقبيات مشي يعني گفتم متنش مثل متن قبلية سبحانك اللهم وبحمدك سبحان الله وبحمدك وصلى الله على محمد وعلى ال محمد